الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 3 de Kashf al-Shubuhat, l'explication du Kashf al-Shubuhat par le Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali Et donc, euh, on continue là où on était rendu, mais avant de commencer, j'aimerais juste prendre un petit, petit instant, juste pour... C'est la page 27 aujourd'hui, Inch'Allah, la page 27, on va commencer. Juste pour vous mentionner quelque chose, en fait, c'est pour nous rappeler de toujours rester conscient puis de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des endroits dans le monde où les gens n'ont pas euh, la chance et l'opportunité de, disons, la ni'ma de pouvoir avoir euh, la liberté de faire un dars comme on est en train de faire aujourd'hui. Il y a des endroits où les, les musulmans yani, qui veulent suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf salih, ils sont soumis à des règles de la part des gens de qui les, qui les, qui les laissent pas yani, euh, avoir euh, yani, la liberté d'appeler, de, de, faire le da'wah et d'enseigner aux gens les principes de fondement de l'islam, du tawhid et de la sunna. Donc alhamdulillah déjà qu'on a la chance d'avoir disons cette mosquée et dans cette mosquée on est capable d'appeler les gens à Allah et d'enseigner aux gens les fondements du Coran et de la sunna et du tawhid. Donc ça c'est déjà une ni'ma et des fois on prend pas ça en considération et on le prend pour, comme on dit en anglais, for granted, hein, on le prend pour acquis. Donc, euh, c'est une chose qu'on doit toujours rester conscient, puis en même temps il faut remercier Allah yani de ça, parce qu'il y a d'autres places dans le monde où ils n'ont pas ça, et cette, euh, cette chance-là. Hein. Il y a des frères en France qui m'ont parlé, qui me disent « Ah, nous on n'a pas ça, et puis on ne peut pas faire qu'est-ce que vous faites, donc, alhamdulillah, il faut juste euh, penser à ces frères-là, puis Yani, remercier Allah en même temps, puis demander à Allah de les aider aussi de leur côté pour qu'il leur facilite les, les choses, Inch'Allah. طيب donc on va commencer le Cheikh il dit ومن هنا ينبغي لطلاب العلم أن, أن يحفظوا معنى ما دلت عليه هذه الكلمة باستيفاء, وشروط باستيفاء شروطها وأركانها وحقوقها وواجباتها حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى قومه وقال لعمه أبي طالب أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية قال كلمة واحدة قال كلمة واحدة فقال يا عم قل لا إله إلا الله فقالوا إلها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق قال فنزل فيهم القرآن صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق إلى قوله ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق نعم <coughs> طيب qu'est-ce que ça veut dire cette partie-là Ça veut dire, à partir d'ici, la personne qui recherche le hein, la personne qui recherche le elle, doit yani, préserver et comprendre la, la signification de ce qu'implique la, euh, la ilaha illallah et de respecter ses conditions et ses piliers et ses droits et ses obligations. 27. <clears throat> et ensuite le cheikh dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à son peuple et il a dit à son oncle Abi Talib, je veux que tu, je veux de leur part une parole, une seule parole. Que, cette parole-là par laquelle ils vont pouvoir, euh, disons, euh, soumettre ou faire en sorte que les Arabes vont être, disons, euh, sur la religion, sur la, sur la, la religion, تدين لهم بها العرب يعني تدين لهم يعني les Arabes vont être euh, disons derrière eux et qui vont les suivre dans la religion et les les Ajam, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas arabes, ils vont leur payer la jizya. Et donc il a dit une seule parole, et il a dit oui, une seule parole. Donc il a dit, oh mon oncle, dis la ilaha illallah, dis rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Alors ils ont dit, un seul, il a répondu, ils ont dit, un seul, un seul Dieu, un seul a, Il a, il a dit, on n'a jamais entendu ça dans les, dans l'ancienne religion ou dans la dernière religion, c'est-à-dire dans le christianisme. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, hein. Et donc, Allah subhanahu a fait descendre le Coran, Surat Sad, dans lequel on, on entend au début, Sad, wal quran il dit, hein. Euh, le verset 1 et 2 dans Surat Sad le Coran qui possède le rappel hein, dans lequel il y a le rappel et ceux qui ont mécru sont en euh, ils sont remplis d'orgueil et tous euh, divisés et après Allah a dit on a, dans ce verset-là, ils ont dit, les mouchriquins, on n'a pas entendu ça dans l'ancienne religion, c'est-à-dire dans le christianisme. Hein. Donc, yani, subhanallah, le chef, il mentionne euh, toutefois là, en bas de la page ici, أخرجه الترمذي وقال الألباني رحمه الله بعد سياقه بسند الترمذي ضعيف الإسناد انظر ضعيف سنن الترمذي donc ça veut dire cette isnad de cette histoire ici, elle est, elle est daïf, elle est daïf cette isnad, et donc le hadith est daïf. Hein, et il faut pas donc, euh, on peut pas prendre cette euh, histoire comme une référence. Toutefois, le sens du fait que le prophète sallam a appelé son oncle à dire la ilaha illallah et qu'il l'a appelé au tawhid, ça c'est, ça rapporté dans d'autres hadiths qui sont authentiques, d'accord Et du fait que les mushrikin ont compris la signification de la ilaha illallah et qu'ils ont refusé de le dire, comme Allah il dit par exemple dans dans une autre ayah dans surat as-safat إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون quand on leur dit la ilaha illallah ils s'enflent d'orgueil et ils disent est-ce qu'on va abandonner nos idoles ou ce qu'on adore pour un poète fou donc ça veut dire ils ont compris que le fait de dire la ilaha illallah ça impliquait de leur part qu'ils doivent abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh ensuite il dit وكانوا عربا يفهمون مَدْلُولَهُ الكلام ومعناه وعرفوا أن من قال لا إله إلا الله وجب عليه أن ينفذ أو ينبذ نعم أن ينبذ عبادة تلك الأصنام كلها وقالوا قولتهم التي قصها القرآن donc Yani ce sont des Arabes et ils comprennent la, donc ils comprennent le Coran, ils comprennent la langue et ils comprennent ce que ce qu'implique la signification de cette parole. Ils ont compris, ils ont ils ont connu la ilaha illallah et ce que ça implique. Et donc <clears throat> ils savent que ça implique et que ça signifie qu'ils doivent obligatoirement rejeter l'adoration des idoles, toutes les idoles. Hein, et donc ils ont dit ce qu'ils ont dit dans la Sourate Fad et dans d'autres sourates dans le Coran, comme Allah les a mentionnés. Et le Cheikh dit ensuite, وَكَانَ كُلُّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ مَا يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ كان كل من قال لا إله إلا الله ترك ما يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان فإن لا إله إلا الله لها شروطها لها شروط لها شروطها ولها أركانها التي لا بد من تحقيقها لطلاب العلم ولا بد من فهم معناها لكل مسلم ومسلمة حتى يحقق عقيدته وحتى تروج عليه الشبهات حتى لا تروج عليه الشبهات التي يلقيها المضللون من القبوريين وغلاة الصوفيين ونحوهم donc toute personne qui disait la ilaha illallah il abandonnait tout ce qui était adoré en dehors d'Allah subhanahu wa parmi les idoles. Et euh, a ilaha illallah, elle a ses conditions et là a ses piliers. Et il est obligatoire pour la personne qui recherche la science de, de l'établir et de, de disons, d'appliquer ces, ces, ces conditions-là et ces règles-là et ces piliers-là. Et euh, il faut absolument donc que chaque musulman et musulmane comprenne sa, sa signification pour que sa aqidah soit établie et correcte. Et euh, pour pas que des shubuhat lui soient lancés de tous côtés, hein, de la part des des gens qui adorent les tombes et de la part des extrémistes parmi les soufis et d'autres de leur catégorie, comme les chiites et les autres qui adorent les morts et qui adorent les tombes, etc. Donc le cheikh il dit فَأَرْكَانُهَا إِثْنَانِ le, shahada de la ilaha illallah, il a deux piliers. Al-Nafi wa al-Ithbat. Ça, c'est les deux piliers de la ilaha illallah. C'est l'affirmation et la négation. Ok Al-Nafi ma'khouzun min qawl al-abdi la ilaha, wal-Ithbat ma'khouzun min qawl illallah. Donc, la, la négation est prise de la parole lorsque tu dis la ilaha, c'est-à-dire il n'y a pas rien qui mérite l'adoration il n'y a pas de ilah il n'y a pas de ma'boud il n'y a rien il n'y a rien qui doit ou qui mérite l'adoration et l'affirmation est prise de l'autre partie du shahada qui est de illallah, qui veut dire illallah, c'est-à-dire excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, donc il n'y a rien qui mérite d'être un ma'aboud ou un ilah, qui, qui mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le chef il dit, <clears throat> إذن فلا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله على اختلاف أصناف المعبودات وإلا الله تثبت العبادات أو تثبت العبادة لله وحده دون سواه donc quand tu dis la ilah c'est comme si tu nies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala peu importe la sorte de, de, de choses que, qui sont adorées par les êtres humains hein, peu importe sa catégorie et illallah ça affirme que c'est uniquement à Allah que l'adoration doit être offerte et à personne d'autre en dehors de lui <clears throat> وقد ذكر العلماء رحمهم الله شروطها المأخوذة من نصوص الكتاب والسنة وهي Hein? Donc là, le chef, ce qu'il va faire, il, va, il mentionne maintenant les conditions de la ilaha illallah. Donc il dit que euh, les ulama ont mentionné des conditions pour la ilaha illallah, pour que ton shahada soit valable. Et parmi les conditions que les ulama ont mentionnées, hein, il y a celles qu'ils ont extraites du Coran et de la Sunna. <coughs> D'accord Donc, la première, je vais les mentionner toutes d'un coup et après je vais les expliquer telles que le chiffre les a mentionné. Il y a euh, al-ilm, la connaissance, al-yaqin, la certitude, ou bien la conviction, al-qaboul, l'acceptation, al la soumission, al la véracité, ou bien le fait d'être véridique ou sincère, quand on le dit, al-ikhlas, hein, aussi c'est la pureté ou la sincérité, euh, al-mahabba, c'est-à-dire l'amour, et al-bara'a, c'est-à-dire de se désavouer de qu'est-ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et là, on va les expliquer en détail avec la petite explication que le Cheikh a donnée pour chacune d'elles. Donc le chef il commence par l'ilm, il dit wal murad bihi al-ilm bi ma'naha bima'naha إذ لا يتم العمل إلا بالعلم فالعلم قبل العمل كما قال تعالى أو كما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك Donc le ilm, qu'est-ce qu'on veut dire par le ilm On veut dire de connaître sa signification. Donc parmi les conditions de la ilaha illallah, les ulama ont souvent expliqué ou comparé euh, la ilaha illallah à une clé. ils ont dit que la ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Toutefois, euh, toutes les clés ont des dents pour ouvrir la serrure. Et donc, euh, les conditions sont comparables aux dents de cette clé. D'accord Si tu veux que ta clé ouvre la, porte du paradis, ben, il faut que tu aies rempli et respecté les conditions de la ilaha illallah. Et donc, euh, parmi ces conditions-là, c'est que lorsque tu prononces la ilaha illallah, tu ne fais pas seulement la prononcer avec ta bouche, mais tu sais en même temps qu'est-ce que ça signifie. Ok Et donc c'est ça, c'est pour ça que la première condition, c'est euh, d'avoir la, connaissance. Le chef il dit al hein, il faut connaître la signification de la ilaha et euh, il faut également euh, donc euh, <clears throat> connaître qu'est-ce que ça implique. Qu'est-ce que ça implique Et euh, il dit que toute action que tu fais, si tu n'as pas la connaissance, alors cette action-là, euh, elle n'a pas de, valeur, ou bien elle va elle va pas être acceptée. Euh, donc, la connaissance doit absolument être avant l'action. comme Et il mentionne un verset dans Surat Muhammad, le verset 19, qui dit, dans lequel Allah dit, que sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et ensuite cherche le pardon pour tes péchés demande le pardon à Allah pour tes péchés euh, et يعني on voit ici donc Allah nous a ordonné d'avoir la connaissance puis ensuite il nous a ordonné euh, d'avoir la connaissance en premier d'avoir la connaissance de la ilaha puis ensuite de demander pardon pour nos péchés, et ça c'est une action. Donc, d'avoir la connaissance en premier, puis ensuite d'agir selon cette connaissance. Et euh, il y a un autre verset aussi dans Surat Al-Zukhruf, dans lequel Allah dit « shahida wa hum Illa man shahida hum hum Les seules personnes à qui le témoignage va être profitable, c'est celui qui a témoigné de la vérité alors qu'il a la connaissance. Donc, le, la deuxième condition, c'est al Le dit, Donc, il faut avoir la conviction. Hein, la personne qui le dit, elle doit être convaincue de ce que signifie ce témoignage-là et euh, de de ce que cette signification-là implique de négation et d'affirmation. Troisièmement, c'est-à-dire quand tu dis que l'yaqin, c'est par opposition au doute. Tu ne dois pas avoir de doute. Troisièmement, al-qaboul. Tu dois avoir l'acceptation. شيخ أن يكون قابلا لما دلت عليه هذا المعنى الكريم أن يكون قابلا لذلك غير معارض وغير معرض ولا معاند لما دلت عليه هذه الكلمة كما فعل كفار قريش ومن تبعهم على ضلالهم في كل زمان ومكان donc c'est pas juste c'est pas suffisant d'avoir la connaissance et d'avoir la conviction si quelqu'un a la si quelqu'un a la connaissance et si quelqu'un a la conviction mais qui n'a pas accepté ce, ce shahada là eh bien, bien entendu, ça ne va pas lui servir à rien. Parce que Quraysh, ils avaient la connaissance de la ilaha illallah. Hein? et pourtant, ça ne les a pas aidés. Et le fait d'être convaincu ou de comprendre la distinction entre l'affirmation et la négation du shahada, du shahada, eh bien, si tu n'as pas accepté, eh ben, ça ne sert à rien, comme Quraysh et comme ceux qui les ont suivis dans leur égarement, comme le Sheikh Donc il ne faut pas être, euh, il faut pas se détourner, et il ne faut pas s'opposer, hein, il ne faut pas s'objecter, il ne faut pas non plus euh, yani, rejeter quoi que ce soit de qu'est-ce que le shahada signifie et de ce, et de ce qui vient avec, pour être considéré comme étant le mu'min. Ensuite, c'est pas tout, il faut également se soumettre à l'inqiyad. Et le chef il dit, أن يكون قائلها منقادا مستسلما لمدلول هذا النفي والإثبات. Donc il faut que tu te soumettes, hein, la personne qui le dit, il faut qu'elle se soumette complètement à ce que signifie cette négation-là et cette affirmation-là. Hein. Et également, il faut être sincère. الصدق وهو يكون مصدقا أو مصدقا بما دلت عليه. Il faut, يعني, disons, reconnaître la véracité de ce que implique ce témoignage-là. مصدقا الصدق نعم الصدق la, la véracité ou bien le, le fait de reconnaître que c'est la vérité comme on dit Abu Bakr As-Siddiq As-Siddiq c'est celui qui était véridique hein donc c'est de là que ça vient c'est la vérité et euh, à l'ikhlas il faut avoir la pureté de l'intention et la sincérité à l'ikhlas et أن يكون مخلصا في ذلك التصديق donc tu le fais uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala hein pas pour rien d'autre, pas comme les hypocrites par exemple. Ils disent la ilaha illallah pour protéger leur sang et leur bien, mais non pas parce qu'ils ont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-mahabba, une des conditions les plus importantes, c'est d'avoir al-mahabba, d'aimer ce shahada. Le cheikh dit là, al-mahabba laha, wa liman amara biha, wa wa huwa Allah subhanahu ta'ala, وهو, وهو الله سبحانه وتعالى ومن جاء بها wa hum وهم, rusul al-kiram. donc euh, il faut aimer ce shahadatain et il faut aimer celui qui l'a ordonné, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut aimer également celui qui est venu avec, et ce sont les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, et al-bara'a, al baraa mimma yunaqiduha كصنيع المشركين في كل زمان ومكان الذين كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون والذين يقولونها بألسنتهم بدون فهم لمعناها ولا عمل بمقتضاها Donc le chef il dit qu'il faut se désavouer de tout ce qui est contre cette, ce témoignage-là, comme par exemple ce que les mouchriquins font à toute époque et à tout endroit du fait qu'ils adorent autre que Allah et lorsqu'on leur disait la ilaha illallah ils s'emplissaient d'orgueil hein, et ils disaient yani, donc ils le disent avec la langue mais yani, certains comme aujourd'hui euh, parmi les mouchriquins ils le disent avec la langue sans comprendre sa signification et sans agir selon ce que sa signification implique d'accord <coughs> Donc on continue. La prochaine phrase dans euh, Kashf Shubuhat, c'est dans la, celle dans laquelle le Cheikh Mohammed Abdul Wahab dit فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك hein, lorsque tu sais que les kuffars de Quraysh ils savaient ça c'est-à-dire ils savaient qu'est-ce que ça signifie la ilaha illallah et que ça signifie que tu dois abandonner tout ce qui est à l'orient dehors d'Allah. Donc le chef là il va expliquer qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça signifie cette phrase. Il dit يعني يعرفون معنى لا إله إلا الله وذلك حين قال الله قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم نعم كما نزل a حديث ضعيف إيه، إن الشيخ الزيف عرفوا معناها معرفة تامة غير أنهم لم ينقادوا لما دلت عليه من معنى النفي والإثبات عنادا وكبرا فالمؤلف رحمه الله يذكر أن الكفار عرفوا ما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله من النفي والإثبات وأبوا من الانقياد لما دلت عليه عنادا وحسدا وتعصبا لما كان عليه آباؤهم من عبادة الأصنام والأوثان D'accord, donc le chef il dit donc, les mouchriquins ils savaient donc, tu vois, les, les, les ignorants parmi les koufars de, de, de Quraysh, ils savaient la signification de la ilaha illallah. lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur, dit, leur les appelait à dire la ilaha illallah. Puis le cheikh a mentionné le hadith que j'ai mentionné tout à l'heure, et il est arrive, donc je ne vais pas le répéter, et je ne vais pas le traduire non plus parce que il n'est pas authentique. Après il dit, Ils ont connu sa signification d'une connaissance complète. Et, euh, Toutefois, le problème avec eux, c'était quoi C'est qu'ils ont refusé de se soumettre à ce que ce témoignage-là impliquait de, négation et d'affirmation. Et ils ont fait ça par orgueil. C'est par orgueil qu'ils refusaient de le dire. Donc, il dit, l'auteur, hein, Cheikh Mohamed il mentionne donc que les koufars, ils ont connu la signification de la ilaha Qu'est-ce que ça veut dire Que ça veut dire qu'il faut nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et affirmer que c'est seul Allah qui mérite l'adoration, mais ils ont refusé de se soumettre à cette signification-là par orgueil, par jalousie et du fait qu'ils voulaient s'accrocher fanatiquement et aveuglément à ce que leur père suivait, hein, du fait qu'ils adoraient les idoles en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Donc euh, le cheikh il dit وقد سبق في الدرس الماضي أن ذكرنا أركانها وشروطها على سبيل الاختصار والذي ينبغي لكل طالب علم آه، يريد أن يؤسس تأسيسا صحيحا ليبني, ليبني عليه مسائل العلم أن يهتم بأركان لا إله إلا الله وشروط وشروطها وشروط شهادة أن محمدا رسول الله وهكذا بقية الأصول التي تحت آه، تحويها مراتب الدين الثلاثة مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة, ومرتبة الإحسان فإن دين الإسلام لا يخرج عن هذه المراتب الثلاثة وكل فريضة وكل واجب وكل أمر داخل تحت هذه المراتب الثلاث إسلام, آه، إسلام بجميع أركانه إيمان بجميع أركانه إحسان بمقاميه المنصوص عليهما في حديث جبريل المشهور donc le cheikh il fait un petit résumé ici et il donne une nasiha en même temps wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh et il dit en fait que euh, que on a mentionné euh, on vient juste de mentionner les principes et les, les, piliers et les conditions de la ilaha illallah de façon résumée. Et il dit que c'est nécessaire pour euh, celui qui recherche la science euh, et qui veut vraiment établir sa connaissance sur des bases et des fondements solides euh, euh, et corrects, il faut qu'il bâtisse sa connaissance sur les fondements de la connaissance et qu'il mette une importance particulière aux piliers de la ilaha illallah ainsi qu'à ses conditions et euh, les conditions du shahada également du shahada de Muhammad Rasulullah qu'est-ce que ça signifie de dire Muhammad Rasulullah qu'est-ce que c'est les, les, conditions de ça et ensuite il dit et de même que tous les autres piliers euh, qui sont impliqués par les trois degrés de la religion euh, le degré de l'islam le degré de al et le degré de al parce que la religion ne sort pas de ces trois degrés là et toute obligation religieuse et donc toute chose qui est obligatoire euh, doit rentrer dans ces trois degrés-là. Euh, il faut donc connaître l'islam avec tous ses piliers, connaître la foi avec tous ses piliers, l'iman, et connaître l'ihsan avec ces deux, euh, ces deux niveaux, ces deux, degrés tels qu'ils sont mentionnés dans le hadith de Jibril. Et on a expliqué et étudié ces principes-là en détail dans notre explication du, du cours de Al-Usul al-Thalatha qu'on a terminé dernièrement. Donc, Alhamdulillah, c'est un bon rappel de la part du cheikh, et de vous mentionner ça. Après le cheikh dit Fal Ajabu, là ça c'est les, je continue une autre, un autre passage du livre de Kashf al-Shubuhat, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, et le cheikh dit فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله فلا خير في رجل جهال, جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله Qu'est-ce que ça signifie ce passage Ça veut dire c'est étonnant de voir que quelqu'un qui prétend, hein, qui prétend appartenir à l'islam, ne connaît pas la signification de la parole de la ilaha illallah que les ignorants parmi les koufars de Quraysh connaissaient. Hein. Même qu'ils pensent que, hein, ils pensent que c'est de seulement le prononcer les lettres de la ilaha illallah, hein, sans, sans, avoir une, une, croyance euh, une euh, dans notre cœur au sujet de sa signification, ils pensent que c'est seulement ça qui est euh, demander de nous, c'est-à-dire juste de prononcer les lettres, sans comprendre et sans euh, croire dans notre cœur la signification de ce que, de ce qu'implique ce témoignage de la ilaha Hein? Et le chef dit ensuite que les, les <coughs> et il dit les intelligents parmi eux, ils s'imaginent que de la, connaissance de ce témoignage-là, ou la signification de ce témoignage-là, ça veut dire que quand tu dis la ilaha ça veut dire rien ne crée, rien ne donne une subsistance, rien ne contrôle quoi que ce soit de, dans le monde excepté Allah. Donc ils pensent que c'est ça que ça veut dire, la ilaha illallah. Ça veut dire, ils pensent que rien ne crée excepté Allah, rien ne donne la subsistance excepté Allah rien ne contrôle le monde excepté Allah. Alors il n'y a aucun bon, euh, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bien dans une personne hein, qui, euh, qui, se dit musulman, alors que les, ignorants parmi les koufars euh, de Quraysh connaissent mieux que lui la signification de la ilaha illallah. C'est-à-dire, les ignorants parmi les idolâtres de Quraysh, ils comprenaient mieux que lui qu'est-ce que la ilaha illallah signifiait malgré que lui dit musulman. Il dit, moi, il dit il illallah, il se dit musulman, mais les koufas de, les de Quraysh connaissaient mieux que lui et comprenaient mieux que lui la signification de la ilaha illallah. Parce que quand le prophète Hassan disait aux koufas de Quraysh, d'être la ilaha illallah, ils refusaient. Ils ne voulaient pas le dire. Ils étaient même prêts à combattre le prophète Hassan et à, à, mourir plutôt que de dire cette parole-là. Pourquoi Parce que ils ne voulaient pas abandonner leurs idoles. Toutefois, aujourd'hui, les gens qui disent la ilaha illallah et qui font exactement ce que les idolâtres de Quraysh faisaient, en adorant les morts, et en, en faisant le tawaf autour des tombes, etc. Comme on va mentionner plus tôt, euh, plus tard. Le chef il dit, l'explication de ce passage, il dit, وجه التعجب من المؤلف رحمه الله أنه واجه أناسا من, من أهل الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من أصناف العبادة ولكنهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى ويدعون بأنهم يستشفعون بهم ويتوسلون بهم ويتوسطون بهم في قضاء حوائجهم من جلب المصالح ودفع المضار فهؤلاء الجهال الذين ينتمون إلى الإسلام ليس ليسوا من الإسلام في شيء لأنهم اتخذوا بينهم وبين الله وسائط يرجون منهم جلب المصلحة ودفع المضر أو دفع الضر الضر ودفع الضر ومن فعل ذلك فليس بمسلم وإن سمي مسلما فإسلامه صوري ليس إسلاما حقيقيا فالمؤلف يتعجب ممن يصلون ويصومون وعندهم عبادات ولكنهم ما عرفوا معنى لا إله إلا الله التي تفيد نفي جميع ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده دون ما سواه بدون وسائط ولا شفاء ولا شفعاء وإنما الأمر كما قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Donc ça c'est un passage très intéressant ici. Le cheikh dit pourquoi le cheikh euh, Mohamed Wahab s'étonne ici de voir que Euh, cette attitude-là de la part des de ces gens-là. Ils disent c'est s'étonne parce qu'il a rencontré des gens qui font la prière, qui font le jeûne, qui font le hajj et qui font beaucoup d'autres sortes d'adorations, mais ces gens-là, ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, ok Et ils, ils prétendent qu'ils les prennent comme des intermédiaires et qu'ils les prennent comme des moyens pour arriver à Allah et qu'ils les prennent comme des intercesseurs dans le but de satisfaire leurs besoins et d'éloigner, d'amener des bienfaits, de, s'amener des biens ou de s'éloigner le mal. Donc ces gens-là ce sont des ignorants hein, et ils, ils, prétendent appartenir à l'islam alors qu'ils n'ont rien à voir du tout avec l'islam, même s'ils se disent musulmans. Pourquoi Parce qu'ils ont pris des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, et ils espèrent en, ces, intermédiaires-là pour euh, amener un bienfait ou repousser un mal. Et celui qui fait ça n'est pas musulman, même s'il s'appelle musulman, même s'il se dit musulman, parce que son islam est uniquement en apparence, hein, alors qu'il n'a rien en réalité de ce que signifie réellement être un musulman. Donc, le cheikh dit que l'auteur s'est étonné de celui qui, qui jeûne, euh, qui prie, qui jeûne, et qui a beaucoup d'autres formes d'adoration, mais toutefois, il n'a pas compris la signification de la ilaha illallah. <coughs> Hein, la signification de la ilaha illallah qui implique de nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui affirme l'adoration à lui, à Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, sans aucun intermédiaire et sans aucun intercesseur. Hein. En réalité, l'affaire revient au verset dans lequel Allah a dit Et lorsque mon serviteur me demande ou demande à mon sujet, te demande à mon sujet, alors je suis proche. Je réponds à celui qui invoque ou qui appelle lorsqu'il m'appelle Alors répondez à mon appel et croyez et qu'il croit en moi. Alors qu'il rappelle, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, dans le but qu'il soit bien orienté ou bien guidé. D'accord Et donc ensuite le cheikh il dit, continue l'explication, لا حاجة إلى الوسائط ولا لا من الملائكة الكرام ولا من الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد موتهم ولا, من دون ولا ممن دون ذلك في طلب الشفاعة منهم وفي آه، في جلب المصالح ودفع المضار في هذه الحياة وهذا ما يفعله مشرك هذا الزمان وهذا, في آه، وهذا العصر في معظم بلدان المسلمين من التوجه إلى أصحاب الأضرحة والطواف بها والبكاء عندها والاستغاثة بأهلها ومناجاتهم ومناداتهم ليرفعوا لهم طلبات طلباته من الله عز وجل فيقضيها هكذا زعموا وهذا هو عين الشرك الأكبر الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم من أجله وبسببه أولئك الكافرين الذين قالوا في حق معبوداتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ولم نعتقد فيهم القدرة على خلق أو إماتة أو رزق أو نحو ذلك بل نعتقد فيهم أن أن يكونوا لنا شفعاء ووسطاء عند الله في قضاء حوائجهم ولم يقولوا ذلك لأن هذا من ادعاء من ادعاهم فكذب لأن لم يقولوا ذلك لأن هذا من من ادعاه فكذبه بين يكذبه كل عاقل ويكذبه الواقع بل من ادعى أنه يخلق أو يرزق فسيقال له أخلق كذا وكذا أو ارزق ذاك الفقير أو ارزق نفسك إن كنت فقيرا وعليكم السلام ورحمة الله فهم لم يقولوا ذلك بل يقولون الله هو الرزاق وهو الخالق وهو المحيي وهو المميت ولكننا ندعو هؤلاء الصالحين أو الصور التي صوروها على أشكالهم وندعوهم ليشفعوا لنا ويرفعوا طلباتنا إلى الله طلباتنا إلى الله فتقضى وهم أموات تحت, تحت الثرى بل هم قد صاروا ترابا وهذا من ضعف العقول وفشو الجهل والإعراض عن, تعل عن تعلم دين الله عز وجل وعن تحقيق التوحيد الذي أوجبه على جميع العبيد. Il dit on n'a pas besoin d'intermédiaires on a compris bien comme il faut ce verset, on n'a pas besoin d'intermédiaires, ni des anges, ni des prophètes après leur mort, ni d'autres qui sont en dessous d'eux, hein? parce qu'on sait que les anges et les prophètes sont, les plus élevés auprès d'Allah et les plus rapprochés. Donc si eux ne peuvent pas nous aider, ben, ceux qui sont en dessous d'eux peuvent encore moins nous aider. Hein? Donc c'est pour ça qu'on donne toujours l'exemple à partir des prophètes et des anges. Parce qu'une fois qu'on a nié que les anges et les prophètes peuvent nous aider, eh ben on a nié tous les autres qui viennent après. D'accord Alhamdulillah. Donc après le chef il dit, voilà euh, c'est pour ça qu'il dit, et, ceux qui sont en dessous d'eux, la même chose. Hein? et donc on n'a pas besoin de pour leur demander l'intercession, euh, ou de nous faire avoir un bien, ou de nous repousser un mal dans cette vie. Euh, et ça c'est ce que font les mouchriquines à notre époque. Hein à notre époque, dans la plupart des pays musulmans, ils se dirigent vers les gens qui sont enterrés dans les tombeaux, hein, et ils font le tawaf autour de ces tombes, et ils pleurent à la tombe, et ils, cherchent le, secours hein, auprès des gens qui sont dans ces tombes-là, et ils les invoquent, et ils les appellent, hein, et ils leur demandent toutes sortes de demandes pour, qui, pour que eux les amènent à Allah, soi-disant, pour que eux appellent Allah à leur place, hein, pour qu'ils puissent ensuite, disons, régler leurs leur problèmes, hein, comme ils s'imaginent. Et ça, c'est le shirk majeur, c'est ça le shirk al-akbar, celui qui te fait sortir complètement de l'islam. Et c'est ce shirk-là que le prophète sallallahu sallam est venu combattre, et c'est contre les gens qui faisaient ça que le prophète sallam a combattu à son époque. Et pour cette raison-là, hein, les koufars on dit au sujet de leurs, de, leurs idoles, ceux qu'ils adoraient à cette époque-là, on ne les adore pas, excepté pour qu'ils nous approchent plus, ou qu'ils nous ramènent plus près d'Allah Donc on y prend comme euh, on, fait des, on leur offre des, des, des actes d'adoration ou des, choses d'adoration de, cette, de, la façon dont on fait, on, les invoque, etc. Mais ça c'est uniquement pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah subhanahu hein. Et le chef il dit, et on ne croit pas, c'est-à-dire les mouchriquins ils disaient, ils disaient, on ne croit pas que c'est eux qui ont le pouvoir et qui, et qui créent ou qui font mourir ou qui donnent la subsistance. On ne, croit pas ça. Hein, les mouchriquins ne croyaient pas que c'est les awliya ou euh, que c'est les saints ou les prophètes ou les morts ou les statues ou les idoles qui créaient ou faisaient quelque chose euh, de contrôle dans le, de contrôler le monde ou des choses comme ça. Comme le cheikh dit, au, contraire même ils croyaient que ils étaient uniquement des intercesseurs et des intermédiaires, ok, <clears throat> auprès d'Allah et qu'ils pouvaient euh, régler leurs problèmes en tant qu'intercesseurs et intermédiaires. Hein. Et celui qui dit par exemple parmi eux, si s'il y en avait eu un parmi eux qui avait dit oui, nos idoles, nos statues, c'est elles qui, ont qui peuvent créer, et c'est elles qui peuvent donner une subsistance aux gens, eh bien, euh, le chef il dit que toute personne qui a un minimum de raison allait pouvoir les démentir, et allait pouvoir montrer qu'ils mentent, hein, et toute personne même, euh, qui est intelligente, allait réaliser que la réalité même contredit qu'est-ce qu'ils prétendent Parce que si quelqu'un d'entre eux prétendait, oui, mon idole, ou ma statue, ou celui que j'adore, c'est lui qui crée, eh ben, on avait juste à aller lui dire, allez, vas-y, amène là ta, ta statue. <laughs> Hein Dis-lui de créer quelque chose. Hein Dis-lui de, de, donner la subsistance à quelqu'un, hein, s'il est capable. Hein Donc les, les, les allez voir n'importe quel hindou aujourd'hui ou un bouddhiste, ou n'importe qui qui adore une statue ou une idole, ou qui adore un être humain, ou n'importe quoi en dehors d'Allah, dites-lui, ok, celui que vous adorez, demandez-lui de créer quelque chose maintenant. Et c'est certain qu'il ne peut pas, hein, et qu'ils ne sont pas capables, hein, Donc les, les de Quraysh, ils savaient ça, quand ils étaient devant leurs idoles. Euh, ils savaient très bien que ces idoles-là, ils les ont fabriquées avec leurs propres mains, ils ne peuvent pas créer quoi que ce soit. Donc, ils ne disaient pas que c'est eux le créateur. Donc, quand on a compris ça, on comprend que ceux aujourd'hui qui font le shirk en adorant les morts et des choses comme ça, eh bien, ça, ça détruit complètement leur argument de dire que là, ilaha Allah. ça veut dire, il faut que tu crois que E, c'est seulement Allah le Créateur, seulement Allah le Pourvoyeur, seulement Allah qui fait vivre et qui fait mourir, hein. et que si tu as cru en ça, ça y est, c'est suffisant, et que même si tu invoques un saint ou un wali dans sa tombe ou des choses comme ça, et que tu sacrifies pour lui, tu fais des vœux, tu vas à sa tombe, etc., que ça c'est correct, ça, annule pas ton tawhid, ça annule pas ton shahada, eh bien ça, ça veut dire qu'il n'a rien compris de qu'est-ce que signifie le témoignage de la ilaha illallah. Hein. Et, et la preuve, c'est que si tu allais voir n'importe quel mouchrik de Quraysh parmi le, au temps du prophète sallallahu qui lui disais, est-ce que Allah toi, l'Uzza ils peuvent créer quelque chose aujourd'hui, même une mouche Ils vont dire non, ils sont pas capables de créer une mouche. Ouais, comme cela, hein, tu vas aller voir un chrétien qui est devant la statue de Jésus. Tu lui dis c'est ton Dieu ça cette statue, pourquoi tu la, pourquoi tu la, tu, tu, te mets à genoux devant Pourquoi tu, tu pries devant Il va me dire, ben, il va pas dire, c'est lui, c'est cette statue-là qui a créé quelque chose. C'est lui qui a créé quelque chose. Hein Ils savent que c'est Allah qui crée. Hein Donc, euh, c'est la même chose pour toutes les mouchikines. Ils disent, jamais, ils disent toujours que leurs idoles et les choses qu'ils adorent en dehors d'Allah, c'est pour se rapprocher d'Allah, c'est pour des, c'est des intermédiaires entre eux et Allah, c'est des intercesseurs. Mais ils ne croient jamais que c'est eux, ces choses-là, qui contrôlent le monde, qui sont les maîtres et tout. Hein Donc ça, c'est, c'est très important. Une fois que tu as compris ça, ça va t'éclairer beaucoup sur la réalité de qu'est-ce que les mouchriquines sont en train de faire aujourd'hui au nom de, euh, soi-disant, Yannick. Euh, respect des awliya ou des choses comme ça, et qui disent qu'ils sont musulmans et qu'ils adorent, autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, euh, demandez-leur de créer, demandez-leur de donner à quelqu'un la subsistance ou quelque chose comme ça, et ils ne sont pas capables de le faire, Ils vont dire, non c'est Allah le créateur, ils vont dire c'est Allah le pourvoyeur, c'est Allah qui fait vivre, c'est Allah qui fait mourir. Mais on appelle ces, ces on, on, les invoque les salihines, hein, et on leur demande de nous aider, hein, ou de, on leur demande de demander à Allah pour nous, de nous aider ou des choses comme ça. Alors qu'ils sont morts, enterrés, Ils sont morts et enterrés en dessous de la terre. Et certains d'entre eux même sont devenus de la poussière déjà. Hein, leurs corps sont décomposés complètement. Donc, ça, ça fait partie de la faiblesse de, de l'esprit, hein, des gens qui n'ont pas de raison, et ça fait partie de l'ignorance et du détournement de l'étude de, de l'étude des principes de la religion d'Allah et de l'éloignement de la réalité des principes, d'avoir compris ce qu'implique la réalité du témoignage de la ilaha illallah et de ce que Allah a ordonné à tous les serviteurs. إذن فالتلفظ بلا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله بدون فهم للمعنى يكون خسارة عظمى على من يقولونها على ذلك الوجه بدون بدون عمل بالمقتضى ألا وإن وإن كل المكلفين في أم في أمس الحاجة إلى فهم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله وتطبيق ما دلت عليه Le cheikh il dit que de prononcer seulement la ilaha illallah Muhammad sans comprendre qu'est-ce que ça signifie, ça c'est la perdition euh, ultime du fait que tu le prononces sans appliquer ce que ça implique, hein, sans agir selon ce que ça implique. Et donc chaque musulman hein, qui, qui est disons atteint l'âge de puberté et qui est responsable, il doit apprendre et comprendre qu'est-ce que signifie la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et appliquer ce que ça signifie. وقد مضى معنا معنا فيما تقدم أن لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله وإلا الله تثبت جميع العبادة لله وحده دون سواه فلا يبقى محل ولا مجال لدعوى الوسائط والاستشفاع بهم وطلب الحاجات منهم إذ لا تبقي هذه الكلمة شيئا من هذه الخرافات وهذا الإشراك بالله عز وجل إلا نفته Donc on a vu précédemment que la ilah, c'est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que illallah, c'est l'affirmation que toute l'adoration doit être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. et à personne d'autre en dehors de lui. Donc il ne reste aucun espace et aucune place à toutes les autres prétentions d'intercession ou euh, d'intercesseur ou d'intermédiaire entre Allah et les êtres humains dans le fait de demander, euh, de leur demander quoi que ce soit, Et, et, donc cette parole de la ilaha illallah, elle ne laisse rien, elle ne laisse aucune place à toutes ces superstitions et à toutes ces formes de shirk que les gens font avec Allah subhanahu wa ta'ala et elle nie tout, elle nie toutes ces choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh il dit « Amma shahadatu anna Muhammadan Rasulullah fatutajalla fi ta'atihi fi kulli ma amar ma al qudrati القدرة wa tasdiquhu fi kulli ma أخبر bihi لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يخبر إلا بالوحي واجتناب واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك إلا لأن, لأن الله أمرنا بطاعته ومتابعته وجعل طاعته وجعل, وجعل طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله عز وجل وقال عز وجل من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Il dit, en ce دو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم alayhi alors ça veut dire que tu dois l'obéir dans tout ce qu'il t'a ordonné, de ce que tu es capable de faire hein, et de croire en tout ce qu'il t'a informé parce qu'il ne parle pas selon ses désirs, il ne fait que dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé de la révélation. Et tu dois également te détourner de tout ce qu'il t'a interdit et de tout ce qu'il t'a, euh, disons, euh, critiqué de faire ou interdit de faire, tu dois t'en écarter et tu ne dois pas adorer Allah excepté par qu'est-ce qu'il t'a légiféré. Euh, c'est-à-dire euh, tu dois adorer Allah selon sa sunnah et non inventer des bid'a ou des innovations et des choses qui ne viennent pas de sa sunnah pour te rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm. Euh, tu dois croire en qu'est-ce qu'il t'a informé tu dois t'écarter de ce qu'il t'a interdit et là on a dit que tu dois adorer Allah uniquement par ce qu'il t'a légiféré ça c'est quatre choses d'accord ah, ça c'est uniquement parce qu'Allah il nous a ordonné de le suivre de suivre le prophète Mohammed et de de l'obéir. Et il a fait que d'obéir, de l'obéir, c'est-à-dire d'obéir au prophète ça fait partie d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de désobéir au prophète ça fait partie de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Nisa, le verset 80, celui qui obéit au messager, alors il a obéi à Allah. Hein et après, euh, il dit, dans un autre verset de Surat Al Imran, le verset 31, dit au messager d'Allah, aux gens, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi, suivez-moi et Allah va vous aimer et il va vous pardonner vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Après, le chef dit, إذا عرف المسلم هذه المعاني على هذا على سبيل الاختصار كفاه بشرط أن يطبقها بالعمل ويعلق قلبه بالله عز وجل وحده الذي لا ملجأ ولا منجا إلا إليه فلا يتخذ وسيطا يرجو منه جلب المصلحة أو دفع الضر, أو دفع الضر فيما لا يقدر عليه إلا الله إذا كان من الأحياء أما الأموات فلا يجوز أن يطلب منهم شيء البتة لا مما يقدر عليه المخلوق الحي ولا مما لا يقدر عليه المخلوق الحي أبدا وخير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتوجه إليه بشيء من الطلب ولا مثقال ذرة من أمر الدنيا أو الدين لأنه مات موتة حقيقية وهو حي حياة برزخية ولكن الحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيوية وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة لا أهل الخرافات الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم حي كحياته في دار الدنيا Donc ici, ça c'est un principe que le chef explique, il dit que lorsque le musulman a compris la signification de ces, principes de base-là qu'on a expliqués, même si c'est résumé, ça lui suffit, ça va lui suffire, Inch'Allah, à condition qu'il les applique dans ses actions et qu'il accroche, son cœur à Allah seul, à Allah subhanahu wa ta'ala seul, et qu'il reste conscient qu'il ne peut pas s'enfuir et il ne peut pas trouver de, de salut excepté vers Allah subhanahu wa ta'ala et il ne doit pas prendre aucun intermédiaire en dehors d'Allah qui, en qui il met son espoir et, qui, et, à qui il demande d'amener un bienfait ou de repousser un mal dans ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire si c'est parmi les vivants. Par exemple, euh, si c'est une personne qui est vivante et qui est capable de te venir en aide, et que tu lui demandes de t'aider dans quelque chose qu'il est capable de faire, il n'y a pas de problème, ça ne rentre pas dans le shirk, hein, parce que ça c'est quelque chose qui est dans qu'est-ce qui est permis et dans qu'est-ce qui est possible. Hein. Si je demande à le frère Hassan, hein, maintenant je lui dis euh, par exemple d'aller chercher du, pain au magasin, il est capable de faire ça, et ça, ça ne fait pas partie de dua, ça ne fait pas partie de qu'est-ce qu'on dit qui est une ibada. Hein? ça ne fait pas partie du shirk. Mais si par exemple, je vois quelqu'un qui est mort et enterré dans sa tombe, et je lui demande quelque chose, il ne peut pas répondre, il ne peut pas m'aider dans, dans, ces choses-là. Hein? Seulement Allah peut m'aider à avoir quelque chose de ce genre. Si par exemple, je, je demande au frère Hassan de me pardonner mes péchés au jugement dernier, est-ce qu'il est capable Il ne peut pas faire ça. Seulement Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire ça. Donc, pour une personne qui est vivante, on a uniquement le droit de demander quelque chose qu'il est capable de faire et qu'il est capable de nous donner. Si on lui demande quelque chose de ce, que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire, eh bien, dans ce cas-là, ça, ça rentre dans le Si tu demandes quelque chose que seul Allah est capable de faire, hein, ou Allah, fais-moi rentrer au paradis, tu demandes à Allah de te faire entrer au paradis. Mais tu ne peux pas demander à une personne, à un être humain, même s'il est vivant, tu ne peux pas lui demander, oh Allah, euh, oh, à euh, quelqu'un, fais-moi entrer au paradis. Peu importe qui il est, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, durant sa vie, tu peux lui demander de faire un dua, demander à Allah s'il est vivant, d'invoquer Allah pour qu'il demande pardon pour toi ou qu'il te fasse entrer au paradis. Mais une fois qu'il est mort, comme c'est le cas maintenant, eh bien il ne peut, il ne peut pas, tu ne peux pas lui demander quoi que ce soit, hein, parce que sa vie est terminée, et c'est ça que le chef explique ici. Donc tu demandes, tu peux demander à, quelqu'un qui est vivant, dans quelque chose qu'il est capable de faire pour toi, hein, on va dire que tu dans la rue, il y a quelqu'un qui veut t'attaquer, tu as besoin d'aide, parce que tu vas te faire attaquer par euh, une personne, un criminel, un voleur, ok et tu vois quelqu'un qui, est, qui passe tout près, et là tu lui dis viens m'aider, hein, ça c'est pas shirk, parce qu'il est capable de t'aider, hein. Toutefois, euh, il y a un état ici, là tu, tu sais que par exemple il y a ton, un cheikh, euh, je sais pas moi, euh, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal ou en, en Asie, au Pakistan, tu as un cheikh là-bas, et euh, tu dis, tu l'appelles, tu cries son nom, viens m'aider. Est-ce qu'il est capable de t'entendre Est-ce qu'il est capable de t'aider Non, il n'est pas capable. Donc là, c'est la différence. Même s'il est vivant, tu ne peux pas lui demander, sauf s'il est capable, s'il est proche, s'il est capable de te venir en aide. Hein. Ben, il faut être, il faut être réaliste, hein. Parce qu'on on sait que la personne ne peut pas entendre excepté si elle est à une proximité. Et si tu l'appelles alors qu'il est à distance, très loin, ça veut dire que tu crois que cette personne-là a une ouïe hein, physiquement qui est capable d'entendre tout. Hein, c'est seulement Allah qui entend tout. Hein. Et, et, à moins que tu utilises un téléphone, d'accord Là, dans ce cas-là, peut-être, mais, mais Exactement, comment pourra-t-il répondre à cette distance Impossible, il ne peut pas venir. Ouais, il peut répondre. Ouais, c'est ça, tout le monde se répond avec le téléphone, exactement. Donc, alhamdoulilah, donc pour le vivant, on a compris, maintenant comme pour le mort, on n'a pas le droit de demander quoi que ce soit. Ni qu'est-ce que quelqu'un est capable de faire, euh, ni, ni qu'est-ce qu'un vivant est capable de faire, ni qu'est-ce que, ni, ni qu'est-ce que seul Allah est capable de faire. Hein ni qu'est-ce que vivant est capable de faire, ni qu'est-ce que seul Allah est capable de faire pour le mort. Euh, on demande uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et, et, le chef il dit que euh, même la meilleure des créatures, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis à personne de se tourner vers lui et de s'adresser à lui pour lui demander même pas une graine ou un atome quoi que ce soit des choses de la dunya ou de la religion une fois qu'il est décédé. Alayhi wa sallam. Hein? Donc, il vit parce qu'il est mort d'une mort réelle et il vit d'une vie de barzakhia, comme on dit, une vie, euh, hayatun barzakhia. Et qu'est-ce que ça veut dire hayatun barzakhia C'est une, une vie après la mort, entre, la, entre ce monde et l'autre monde après. C'est-à-dire, maintenant on vit, et après il y a Al-Barzakh, c'est une étape, disons, intermédiaire entre, entre euh, le jugement dernier et la vie d'ici-bas. Et cette période qu'on appelle Al-Barzakh, c'est une vie dans laquelle euh, le prophète il vit et les, disons les autres euh, créatures également, on a soit un châtiment, soit une récompense dans la tombe, sauf que c'est pas une vie qui est comparable avec la vie qu'on vit dans notre vie aujourd'hui. Et c'est deux mondes complètement différents, on ne peut pas comparer ou faire des euh, analogies entre les deux mondes, d'accord Donc lorsqu'on dit qu'il est vivant dans Al-Barzakh, le prophète sallallahu alayhi sallam, eh bien, il ne faut pas s'imaginer que, a, que sa vie dans le barzakh c'est exactement comme sa vie dans la dunya. Hein. La vie en réalité dans le barzakh, elle est complètement différente que la vie qu'on vit dans ce monde actuellement. Et donc, on ne peut pas demander au prophète après sa mort quoi que ce soit. On doit uniquement se tourner vers Allah subhanahu Et euh, même s'il est vivant dans le barzakh, c'est pas une vie qui est comparable à la vie quand il était dans ce monde. Ok ben, C'est valable pour toutes les autres créatures encore plus, parce que le prophète sallam c'est le meilleur des prophètes sallam. Non, ben, tous les, tous les, euh, tous les morceaux dans le barzakh, ils, vivent soit dans, bon, il y a les chouhadras, il y a les, il y a les martyrs qui vivent dans les dans des oiseaux qui tournent dans le paradis, et il y a euh, les mu'minines qui sont dans, disons, euh, euh, comme Naïm, dans une forme de, délice de, récompense dans leur tombe en attendant le châtiment, en, attendant le, pardon, en attendant le jugement dernier, et il y a ceux qui sont dans un châtiment dans leur tombe. Donc il y a Naïm al-Qabr wa Azab al-Qabr. Et ces gens-là, ils sont dans, euh, disons, une autre euh, réalité. C'est le barzakh. L'au-delà, c'est après le barzakh. Hein Wallahu Non. C'est comme quand tu dors, tu, tu, es dans une autre dimension, disons, ton âme. Eh bien, la même chose, tu peux dire aussi c'est comme avant que tu viennes au monde. avant que tu viennes au monde, ton âme, elle était créée déjà, mais tu ne te souviens pas. C'est une autre dimension. Hein? et là, Allah, il envoie ton âme avec un ange pour souffler dans ton corps, dans le ventre de ta mère. Là, tu, là, tu rentres dans une autre, une autre dimension, c'est dans ce monde. Là, tu, tu viens au monde et là, ça y est, tu commences à vivre jusqu'à ce que tu meurs, là tu rentres dans une autre dimension encore une fois. Et après tu vas être ressuscité, tu vas revenir au monde, et là ça va être une autre euh, dimension encore. Et chacun de ces mondes-là a des lois et des règles différentes, et tu ne peux pas comparer les uns avec l'autre. Chacun est différent. C'est pour ça que ceux qui utilisent l'argument que le prophète sallallahu sallam est euh, encore vivant dans le barzakh pour essayer de dire que tu as le droit de l'invoquer ou de lui demander des choses, mais eh ben, ça c'est un faux argument, parce que c'est pas du tout comparable. La vie dans le barzakh et la vie dans la dunya, c'est deux choses différentes. Donc si on ne peut pas demander au prophète sallallahu alayhi eh bien on ne peut pas demander à personne d'autre également, parce que tous les autres sont en dessous de lui. Hein. Et c'est pour ça que le cheikh il dit que ça c'est la aqida et la, voix de Ahl Sunnah wal Jama'ah en ce qui concerne la vie dans le barzakh et contrairement aux superstitions des gens de Beda qui disent que la vie du prophète sallam dans le barzakh elle est exactement pareille à sa vie dans la dunya donc tu peux lui demander comme tu veux élève ok demander de prier Allah pour toi des choses comme ça d'accord le cheikh il dit كان الصحابة الكرام قد مرت بهم أمور وهموم وغموم وكروب وحروب وجدب وخلافات حصلت في عهدهم ولم يعرف أن, أن واحدا منهم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث به ويستنجد به ليحل مشكلة, آه، مشكلة من المشاكل أو من مشكلاتهم أو ليستسقي لهم لم يعرف هذا أبدا لأنهم حققوا التوحيد وابتعدوا عن الشرك بجميع صوره وذرائعه ومع ذلك فإنهم يعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفعوه عن منزلته التي أنزله الله فيها ولم يسووا أحدا بربهم بل قدروه حق قدره بخلاف المشركين في كل زمان ومكان فإنهم لم يقدروا الله أو لم يقدروا الله حق قدره كما نعم كما قال عز وجل وما قدر الله حق قدره فالرب سبحانه وتعالى هو الذي إذا دعي أجاب وإذا سئل أعطى وإذا استغاث به المكروب أغاثه وإذا لجأ إليه الملهوف فك كربته Donc ici le chef il dit que les sahaba, les nobles sahaba, ils sont passés à travers plein de difficultés et des problèmes et des tristesses et des guerres et toutes sortes de divergences entre eux à leur époque, et aucun d'entre eux n'est jamais parti à la tombe du prophète sallam pour demander le secours du prophète sallam pour ou pour demander euh, au prophète sallam de résoudre leurs problèmes et leurs difficultés pour qu'ils fassent tomber, euh, la, demande de la pluie pour eux ou des choses comme ça. Ça, ça n'a pas été connu de la part des Sahaba jamais. Parce que les Sahaba avaient compris la réalité du Tawhid et ils s'étaient éloignés de toutes les formes du shirk dans toutes leurs euh, manifestations. Et euh, ils ont connu, disons, l'importance et disons, ils ont connu la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ne l'ont pas élevé au-dessus du, niveau dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'avait mis. Et ils n'ont pas mis personne à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, ils ont estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur. et contrairement aux mouchriquines à toute époque et dans, tout lieu, hein, parce que eux, les mouchriquines, ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ils n'ont pas, de, ils n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur. فالرب يعني Allah subhanahu wa ta'ala, le Rab, c'est lui que lorsqu'on l'appelle ou lorsqu'on l'invoque, il exauce notre, notre appel et lorsqu'on lui demande, il nous donne et lorsqu'on lui demande, on l'appelle au secours, euh, lorsqu'on a, un, on a un malheur ou un problème et qu'on l'appelle au secours, eh bien il nous vient en aide et lorsqu'on se retourne vers lui, lorsqu'on a une difficulté, eh bien il nous enlève cette difficulté. Cheikh il dit, والمقصود فالتوجه إلى الله وحده بكل عبادة توحيد والشرك هو ضد التوحيد وهو عبادة غير الله وعبادة غيره معه أو عبادة غيره معه إذا فيجب على المسلمين أن يكونوا صادقين مع الله عز وجل نعم في تعاملهم معه وأساس, وأساس ذلك وأصله توحيد الله تبارك وتعالى في جميع أنواع التوحيد الثلاثة والبراءة من الشرك والمشركين فلا ولا إلا ببراءه ولا يمكن أن يحقق آه، عبد الله أو آه، ولا يحقق ولا يمكن أن يحقق عبد توحيد الله إلا إذا تبرأ من الشرك والمشركين كما قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة والأعمال فمن توجه بشيء من العبادات إلى غير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا يغفر له ذنبا إلا إذا تاب أو آه، إلا إذا تاب وأناب إليه في حياته في حياة العمل قبل موافاة الأجل donc il dit que qu'est-ce qui est euh, le, le, le but de tout ce qu'on a expliqué c'est en fait qu'il faut se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala lui seul avec toute notre adoration et voilà le tawhid tandis que le shirk c'est le contraire du tawhid et c'est d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala ou d'adorer autre avec Allah subhanahu wa ta'ala donc il est obligatoire aux musulmans d'être sincères hein, avec Allah subhanahu wa dans toute leur interaction envers Allah subhanahu wa comment ils agissent envers Allah subhanahu wa et ça c'est la base, euh, la base de ça, et le fondement de ça c'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les aspects, parmi les trois aspects du tawhid, et il faut se désavouer du shirk et de ceux qui l'appliquent parmi les mouchikines. Donc il n'y a pas d'alliance acceptée avec le désavouement, il faut tu peux pas dire que tu fais al-wala, que tu t'es allié aux mu'minines, excepté si tu t'es désavoué des mouchikines. Et donc, c'est pas, pas possible de réaliser euh, la signification du tawhid, excepté si tu t'es désavoué du shirk et des mouchriquines, comme Allah a dit dans le Coran, tu ne trouveras pas parmi ceux qui ont cru en Allah et au jour dernier, des gens qui aiment ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même s'ils sont leur père ou leur, leur euh, fils ou leur frère ou leur tribu ou leur etc. Donc ça c'est dans Surah Al-Mujadala le verset 22 et le chef il termine en disant que l'adoration c'est un mot qui implique toutes les formes de ce que Allah aime et qu'il agrée parmi les paroles et les actions qui sont faites extérieurement ou intérieurement. et hein, donc c'est ça. Et après il dit que celui qui se tourne hein, vers autre que Allah avec une de ces formes d'adoration là, alors il a associé avec Allah il a fait le shirk akbar. Et Allah ne va pas accepter de ses actions rien du tout, et il ne va pas le pardonner, il ne va pas pardonner aucun de ses péchés, excepté s'il s'est repenti du shirk dans cette vie avant sa mort. On va s'arrêter ici, je pense, pour permettre aux frères, pour permettre aux frères de faire le adhan. Sinon, on peut juste lire la dernière partie. Il dit le cher, نعم دونك si وإذا عرفت ما ذكرت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عرفت دين الله الذي أرسل به الرسل ومن أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد آه، سواه كيف كسب que ça, veut dire que si tu as connu, si bien compris qu'est-ce qu'on a expliqué avec ton cœur et que tu as compris la signification du shirk avec Allah, hein, au sujet duquel Allah a dit qu'il ne pardonne pas celui qui a fait du shirk avec Allah, mais il pardonne en dehors du shirk tout ce qu'il euh, il pardonne en dehors du shirk tout péché à qui il veut, à qui il veut. Donc, si tu as compris ça, alors tu as compris c'est quoi la religion d'Allah, hein, la religion avec laquelle Allah a envoyé tous ses messagers, du premier au dernier. Et Allah ne va accepter aucune autre religion en dehors de cette religion-là, c'est-à-dire l'islam. Et le chef explique ce passage-là avec un petit passage en disant وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وهذا حصر وقصر فمن عبد الله بدين الإسلام فهو الموحد ومن عبد بغير دين الإسلام بل بملة الشرك أو اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو أي نحلة, نحلة آه، من محن الكفر والإشراك فإن الله لا يقبل منه شيئا من الأعمال ولا يقيم لها وزنا كما أخبرنا في قوله الحق وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أي لا وزن له ولا ينفع صاحبه أبدا Allah il dit celui qui cherche une religion autre que l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'accepter de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ça c'est le verset 85 dans Al Imran. Ensuite il dit et la religion pour Allah c'est l'islam. C'est le verset 19 dans Al Imran. Et il dit donc ça, ça, ça vient limiter toute la religion à l'islam. Et celui qui adore par autre que l'islam qui adore Allah par autre que l'islam, alors ça ne sera pas accepté de lui. la seule religion qui sera acceptée de quelqu'un, c'est l'islam. Et celui qui adore Allah par autre que l'islam, parmi les religions du shirk, comme le judaïsme, le christianisme, ou les autres religions parmi les religions du kufr et du shirk, Allah n'acceptera rien de leurs actions et ne va pas leur donner aucun poids, comme Allah a dit dans Al-Furqan, verset 22, et on va prendre tout ce qu'ils ont fait comme action et on va le faire devenir comme de la poussière éparpillée. Et donc, cette action-là n'aura aucun poids dans la balance et ne va rien servir, ne va d'être aucune utilité à la personne qui les a fait. Donc on va s'arrêter ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه